pirmoji Samuelio knyga, 25 skyrius. Samuelis mirė. Visi izraelitai susirinko, apraudojo jį ir palaidojo jo namuose Ramoje. Dovidas pakilo ir nuėjo į Parano dykumą. Maone gyveno vyras, kuris turėjo nuosavybę Karmelyje. Jis buvo labai turtingas turėjo 3000 avių ir 1000 oškų. Kartą jis kirpo avis Karmelyje. Jo vardas buvo Nabalas, o jo žmonos Abigailė. Moteris buvo išmintinga ir graži, bet jos vyras šiurkštus ir blogo elgesio. Jis buvo iš Kalebo namų. Būdamas dikumoje, Dovidas išgirdo, kad Nabalas kerpa avis. Jis pasiuntė dešimt jaunuolių ir sakė jiems, Eikite į Karmelį pas Nabalą ir pasveikinkite jį mano vardu. Sakykite jam, ramybė te būna tau, ramybė tavo namams ir ramybė viskam, ką turi. Sužinojau, kad kerpamos tavo avis, tavo piemenis buvo su mumis, Mes jiems nieko blogo nepadarėme ir jiems nieko netrūko, kol jie buvo karmelyje. Paklausk savo jaunuolių ir jie tau patvirtins. Te atranda mano jaunuoliai malonę tavo akise, nes atėjome gerą dieną. Todėl prašau, duok karas tavo ranka savo tarnams ir savo sūnui Dovidui. Dovido jaunuoliai atėję kalbėjo Nabalui visus tuo žodžius Dovido vardu ir laukė atsakymo. Nabalas atsakė Dovido tarnams, kas yra Dovidas, kas yra Jesės sunus. Šiandien yra daug tarnų pabėgusių nuo savo valdovų. Argi aš atiduosiu duoną, vandenį ir mėsą kurią prirengiau kirpėjams, žmonėms, apie kuriuos nežinau iš kur jie. Dovido jaunuoliai grįžo atgal ir papasakojo jam viską, ką buvo girdėję. Dovidas tarė savo vyrams, kiekvienas prisijuoskite kardą. Visi apsiginklavo ir maždaug 400 vyrų sekė Dovidą, o 200 pasiliko prie daiktų. Tuo metu vienas Nabalo tarnų pranešė Nabalo žmonai abigailiai. Dovidas atsiuntė iš dikumos pasiuntinius pasveikinti mūsų šeimininką, o tas juos išplūdo. Tie vyrai buvo mums labai geri. Jie mums nepadarė jokios skriaudos. Mes nieko nepasigedome per visą laiką, kurį praleidome draugę su jais. Jie buvo mums siena naktį ir dieną, kai bandą ganime netoli jų. Taigi dabar pagalvok ir nuspręsk, ką darysi. Nelaimė tikrai grėsia mūsų šeimininkui ir visai jo šeimynai. Jis yra Belialo vaikas, su kuriuo neįmanoma kalbėtis. Abigailė skubiai paėmė du šimtus duonos kepalų, dvi odinės vyno penkias paruoštas avis, penkis saikus skrūdintų grūdų, šimtą džiovintų vynogių kekių, du šimtus figų piragaičių ir sukrovė ant asilų. Ji įsakė savo tarnams, eikite pirma manęs, o aš eisiu paskui jūs. Savo vyrui Nabalai ji nieko nesakė, Jodama ant Asilo kalno pašlaite, ji sutiko Dovydą ir jo vyrus, ateinančius priešais. Dovydas buvo pasakęs, veltui saugojau dikumoje visą, kas Nabalui priklauso taip, kad jis nieko nepasigėdo. Jis man atsilygino piktų už gerą tegul Dievas tai ir dar daugiau padaro su Dovido priešais, jei iki ryto palikčiau gyvą bent vieną iš jo vyrų. Abigailė pamačiusi Dovidą, skubiai nulipo nuo asilo, parpuolė prieš Dovidą ir nusilenkė iki žemės. Parpuolusi prie jo kojų kalbėjo, valdove, ant manęs te būna kaltė, Meldžiu, leisk savo tarnaitį kalbėti ir išklausyk ją. Mano valdove, prašau nekreipti dėmesio į tą belialo žmogų, Nabalą, nes koks jo vardas, toks ir jis pats. Jo vardas Nabalas ir jis pilnas kvailumo. Aš, tavo tarnaitė, nemačiau savo valdovo jaunuolių, kuriuos buvai atsiuntęs Dabar, mano valdove, kaip viešpats gyvas ir gyva tavo siela, viešpats sulaikė tave, kad nenusikalstum, praliedamas kraują ir keršydamas savo ranką. Tavo priešai, kurie siekia pikto, mano valdovui, tegul tampa kaip nabalas. Štai dovanos, kurias tavo tarnaitė atgabeno savo valdovui atiduok jas jaunuoliams, kurie seka mano valdovą. Atleisk savo tarnaitį nusikaltimą. Viešpats tikrai pastatys mano valdovui tvirtus namus, nes tu kovoji viešpaties kovas ir tavyje nerasta blogio per visas tavo dienas. O jei kas tave persekiotų ir tavo gyvybės ieškotų, tai viešpats, tavo dievas, saugos tave o tavo priešų sielas jis nusvies lyg metyklę. Kai viešpats įvykdys visą, ką jis tau pažadėjo, ir tave padarys Izraelio valdovu, tai nereikės mano valdovui liūdėti ir jo širdis nesigrauž, kad bereikalo praliejai kraują, norėdamas pats atkeršyti. Kai viešpats padarys gerą mano valdovui, atsimink savo tarnaitę. Dovidas atsakė abigailiai, Palaimintas viešpats, Izraelio dievas, kuris šiandien atsiuntė tave manęs pasitikti. Palaimintas tavo patarimas ir palaiminta tu, nes šiandien mane sulaikiai nuo kraujo praleimo ir sukliudėjai man pačiam už save atkeršyti. Tikrai, kaip gyvas viešpats, Izraelio dievas, kuris man neleido tavęs nuskriausti, jei nebūtum paskubėjusi manęs pasitikti. Iki ryto aušros nebūtų likę nabalui ne vieno vyro. Dovdas priemė iš jos viską, ką ji jam atgabeno ir tarė. Eik rami į savo namus. Aš paklausiau tavo balso ir tavęs nepaniekinau abigailė sugrįžo pas Nabalą. Jis tuo metu buvo iškėlęs namuose karališką puotą. Nabalas buvo linksmas ir labai girtas, todėl ji jam nieko nesakė iki ryto. Rytą Nabalui išsiblaivius, jo žmona jam viską papasakojo. Tuomet jo širdis apmirė ir jis sustingo kaip akmuo. Praėjus maždaug dešimčiai dienų, Viešpats ištiko Nabalą ir jis mirė. Dovidas išgirdęs, kad Nabalas mirė, tarė. Palaimintas viešpats, kuris įvykdė teismą Nabalui už man padarytą įžeidimą ir apsaugojo mane nuo pikto. Viešpats sugražino Nabalo nusikaltimą ant jo galvos Ir Dovidas pasiuntė pasiuntinius ir kalbėjo abigailiai, kad nori ją vesti. Dovido tarnai nuėję pas abigailę į karmelį, jai kalbėjo. Dovidas mus atsiuntė pas tave pasakyti, kad jis nori tave vesti. Ji nusilenkė iki žemės ir tarė. Štai tavo tarnaitė, kad tarnautų ir plautų savo valdovo tarnų kojas. Abigailė skubiai susiruošė, užsėdo ant asilo ir su penkiomis tarnaitėmis sekė paskui Dovido pasiuntinius ir tapo jo žmona. Dovidas dar vedė Ahinoamą iš Jezreelio ir jos abi buvo jo žmonos. Saulius atidavė savo dukterį Mikalę, Dovido žmoną, Laišo sūnui Palčiui iš Galimo.